Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Արցախի եւ Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական զարգացումներն են։ Եվ այսպես Հունիսի 12-ին լրացավ Արցախի շրջափակման կես տարին, կամ այլ կերպ ասած, Արցախի շրջափակումը հատեց տարվա հասարակացը։ Ուղիղ 6 ամիս է, ինչ մենք Արցախի ավելի քան 120 հազար բնակիչներս ապրում գոյատևում ենք լիակատար պաշարման պայմաններում, յուրօրինակ գետտոյում, Ադրբեջանի կողմից արգելափակված ու կտրված լինելով մայր Հայաստանից եւ մնացյալ աշխարից։ Կեստարի է, ինչ արցախցիներս փորձում ենք միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել այն ակնհայտ իրողության վրա, որ Արցախի ավելի քան 30 հազար երեխաները եւս Ինչպես որ մնացյալ աշխարհի մտաղ սերնդի բոլոր ներկայացուցիչները նույնպես ունեն ապահով ապրելու եւ զարգանալու իրավունք, որ Արցախի մտաղ եւ երիտասարդ սերունդները նույնպես ունեն բարվող պայմաններում ուսանելու, կրթություն ստանալու եւ այն շարունակելու իրավունք ինչը պարբերաբար խախտվում է Հայաստանից Արցախ մուտք գործող էլեկտրական հոսանքի եւ գազի մատակարարումները դարձյալ Ադրբեջանի խափանարար գործողությունների հետևանքով դադարեցվելու պատճառով որ այստեղ եւս մարդիկ ունեն առողջության վերականգնման բարդ խնդիրներ, որոնց լուծումը հնարավոր է միայն Հայաստանի եւ այլ երկրների առողջապահական հաստատություններում, Փորձում ենք աշխարհի հանրային, քաղաքական, ուժային կենտրոններին, գերտերություններին, այդ թվում եւ առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնությանը հասկացնել, որ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում ոտնահարում է տարածաշրջանում հրադադարի եւ կայուն խաղաղության հաստատմանը կոչված 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության առանց բացառության բոլոր կետերը Ելրումը նաև ՄԱԿ-ի բարձրագույն դատական Ատյանի արդարադատության Հաագայի միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի որոշումը Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ ժամանակավոր միջոց կիրառելու պահանջի մասին, ըստ որի Ադրբեջանը պարտավորվում է իր ստանձնած պարտավորություններով ապահովելու տրանսպորտի մարդկանց անխափան տեղաշարժը միջանցքով երկու ուղություններով Բայց ահա Ադրբեջանը շարունակում է լկտիաբար ու անպատիժ անտեսել բոլոր այդ իրավունքներն ու իրավական պահանջները, ապօրինի արգելափակելով Բերձորի միջանցքը, որն անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ից առ այսօր դադարել է ծառայել որպես կյանքի ճանապարհ։ Միջանցքի արգելափակումը որ Ադրբեջանն ի սկզբանե որպես թե իր երկրի բնակչության հանրային պահանջ ու հանրային բողոքի ձեռնարկ իրագործում էր Բաքվից պետականորեն հատուկ այդ նպատակով ամենատարբեր խոստումների գնով Շուշի քարին տակ հաշմերուկ բերված կեղծ բնապահպանների հոտ զանգվածի ջանքերով ամիսներ անց ապրիլի 23-ից սկսած արդեն կյանքի է կոչում Բերձոր քաղաքի մերզակայքում Հակար գետի կամրջի վրա հապշտապ տեղադրված վերահսկիչ անցակետի բանակի միջոցով ընդ որում կառուցված ռուսաստանյան խաղապաների հենց քթի տակ նրանց տեղակայման վայրից մի 20 մետր հեռավորությամբ։ Իդեպ որպես ուշագրավ իրողություն նշենք, որ Շուշի քարին տակ խաչմերուկի այսպես կոչված հանրային բողոքի ձեռնարկը կամ իրականում այլ կերպ Միջանսկի արգելափակման այդ նախնական վայրը նույնպես ընտրվել էր դարձյալ ռուս խաղապաների քթի տակ առանց վերջիններից կողմից որևէ թեկուս ցուցադրական դիմադրության ու արգելքի, ինչի լիարժեք իրավունքը նրանք ունեին։ Խորհելու տեղիք է տալիս եւս մեկ հատկանշական իրողություն։ Հակարիի վերահսկիչ անցակետը Բաքուն սկսել է տեղադրել, երբ Հայաստանի վարչապետն իր հերթական ելույթներից մեկում պնդել էր, թե պաշտոնական Երևանը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, հիմք ընդունելով այն համատեղ հայտարարությունը, որ ընդունվել էր 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին հանդիպման շրջանակներում Այդ հանդիպմանը, ինչպես նշվել է Հայաստանի կառավարության հրապարակած հայտարարության տեքստում, Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատել են իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 1991 թվականի Ալմաաթայի հրշակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, նշելով, որ դա հիմք կհանդիսանա համանազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքների համար։ Ըստ երևույթին Հայաստանի վարչապետը կամ անտեղյակ էր եւ կամ գիտակցաբար ինչնավելի իրատեսական է, անտեսել էր, որ Ալմատայի նույն այդ հրճակագիրը նախ չունի եւ ոչ մի միջազգային իրավական ուժ, եւ ապա Հայաստան այն ստորագրել էր թվով 10 էական վերապահումներով հանդերձ, որոնք վերաբերում են հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին։ Հետագայում Հայաստանի վարչապետը քանիցս անդրադարձել է այդ հանդիպման արդյունքներին եւ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մասին նրա հերթական հայտարարությունը հնչել է հենց Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանական վերահսկիչ անցակետ տեղադրելու նախաշեմին։ Կարծում եմ, այդ իրողությունների համատեքստում դժվար չէ ենթադրել, որ թե ադրբեջանցի կեղծ բնապահպանների ձեռնարկը Շուշիի մերզակայքում, եւ թե անցակետի տեղադրումը Հակարեի կամրջի վրա նախապես պայմանավորված գործողություններ էին, որոնք կատարվել են մի կողմից Բաքու-Անկարա տանդեմի նախաձեռնությամբ, մյուս կողմից Հայաստանի գործող ղեկավարի անմիջական համաձայնությամբ, ապա եւ եվ Եվրոպական միության ղեկավարության եւ այդ միջազգային կառույցի անդամ առաջատար երկրների խրախուսմամբ ու վերջապես Ռուսաստանի թույլտվությամբ։ Այսինքն կատարվել է ըստ էության հակա-արցախյան, հակա-հայկական կոլեկտիվ գործարք, որին ցավոք ակտիվ մասնակցություն է ունեցել, որքան էլ դա մեզ համար տարօրինակ եւ արտարոց հնչի, նաեւ Հայաստանի գործող վարչախումբը։ Այդ գործարքի մասնակիցներից Բաքվի եւ Անկարայի պահվածքը կարծում եմ լրացուցիչ բացատրելու կարիք չկա։ Դե ճշնամի մնում է ճշնամի, այլ կերպ չէր կարող վարվել, ինչ շարժի տակել փորձի քողարկել իր իրական նկարտումները։ Թեկուս ինչ քողարկելու թաքսելու մասին կարող է խոսք լինել, երբ պաշտոնական Բաքուն ամեն մի պատեհ թե անպատեհ առիթով անթակույց ցուցադրում է գիշատիչ գազանի իր վերաբերմունքը ամբողջովին զապթել Արցախը եւ ցեղասպանության ենթարկել նրա ժողովրդին։ Բնաջնջելով կամ բռնի տեղահանելով, ասել է թե հայրենազրկելով մեզ բոլորիս։ Իդեպ քաղաքական գործիչները, մեկնաբաններն ու վերլուծաբանները, այդ թվում նաև մեր յուրայինները, շատ հաճախ դա բնորոշում են որպես էթնիկ զտման քաղաքականություն, չգիտես ինչու անտեսելով կամ չտեսնելով այդ գործողության էթնիկ զտման բուն իրական իմաստը։ Այն է ցեղասպանություն, որին հայ ժողովուրդը ենթարկվել է անցյալ դարաշրջին Օսմանյան Թուրքիայում, ապա եւ արևելյան Հայաստանում Արևմտյան Մերսկասպիայի տարածքում ներկայիս Ադրբեջանում, նաև հենց Արցախում, իսկ նույն դարի 80-ական թվականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին Սումգայիթ, Բաքու, Կիրոաբադ, Գանձակ, Շամխոր, Քարհատ, Դաշկեսան, Խանլար, Մինգեչաուր, Շամախի, Ախսու, Իսմայելի, Վարդաշեն, Խաչմազ, Մարաղա եւ այլուր Բոլոր այն վայրերում, ուր հայ ժողովուրդը հոց ապրել, արարել է բազում դարեր շարունակ։ Որքան հասկանալի, նույնքան եւ տարակուսելի է Եվրոպական քաղաքական համայնքի Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ ռազմական դաշինքի ղեկավարության եւ այդ միջազգային կառույցների անդամ առաջատար երկրների Նաև Միացյալ Նահանգների պահվածքը ինչպես Արցախի ճակատագրի նկատմամբ, նույնպես եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցում։ Հասկանալին այն է, որ այդ արևմտյան երկրների գերխնդիրը Ռուսաստանի դուրս մղումն է իր ավանդական ազդեցության գոտուց, հարավային Կովկասից, Անդրկովկասից, որտեղ նրա վերջին ուժային հենակետերը ներկայումս Հայաստանում է եւ Արցախում, Առաջինի դեպքում Գյումրիի ռազմաբազայի արկայությամբ եւ Հայաստանի արևմտյան սահմանների պահպանության հանձնառությամբ, իսկ երկրորդի դեպքում ռուսաստանյան խաղաղապահ զորակազմի ներկայությամբ ի կատարումը նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության պահանջի։ Տարածաշրջանից դուրս մղելով Ռուսաստանին, հավաքական արևմուտքը ձգտում է, որպես ազդեցության գոտու ինքը մենիշխան հաստատվի ու տիրի այստեղ, այսպես ասած Ռուսաստանի փորի տակ։ Ինչու՞ չէ, այո, առաջին հերթին սեփական ռազմական բազաների տեղադրմամբ, որոնք անշուշտ կգործեն Ռուսաստանի դեմ, ապա եւ ռազմական նշանակության այլ կառույցների ներկայությամբ ու անկաշկանդ գործունեությամբ։ Իդեպ գաղտնիք չէ, որ հարավկովկասյան տարածաշրջանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում եւ Հայաստանում Ինչպես որ հետխորհրդային տարածքի այլ երկրներում շատ տարիների վեր գործում են ամերիկյան կենսաբանական լաբորատորիաներ կամ այլ կերպ բիոլաբորատորիաներ, որոնց իրական զբաղմունքը 7 փակի տակ է պահում, այսինքն գերգախտնի է, նույնիսկ դրանց տեղակայման երկրների իշխանությունների համար։ Ընդ որում, բուն միացյալ նահանգներում այդ լաբորատորիաների գործունեությունը բացառված է կտրականապես, քանզի ասում են մեծ վտանգ է ներկայացում ամերիկյան բնակչության առողջության համար։ Այնպես որ դրանք համարենք առաջին ցիցեռնակներ, որոնք հազիվ թե իրենց հետ գարուն բերեն։ Հավաքական արևմուտքի մյուս գերխնդիրը Ադրբեջանի էներգակիրների նավթի եւ գազի պաշարներին լրիվ տիրապետելն է, Թեկուզ եւ դրանց առյուծի բաժինն արդեն իսկ տասնամյակների վեր գտնվում է արեմտյան նավթագազային ընկերությունների տնօրինման ներքո։ Չմոռանանք, որ ռուս-ուկրաինական արշակատման պատճառով հսկայական չափով նվազել են գազի մատակարարումներն արևմուտք, ինչն արևմտյան տնտեսությանը սպառնում է վիթխարի նյութական կորուստներով, թե գյուղատնտեսության եւ թե մանավանդ արդյունաբերության բնագավառներում։ Էլ չեմ ասում, որ Եվրոպան տարված ցուրտ եղանակներին, հատկապես զմրանը, սաստիկ մրսում է ռուսական գազի պակասի կամ բացակայության պատճառով։ Եվ ահա, եթե ոչ ամբողջական, ապա իր մարմինը թեկուս փոքրին չափով ջերմացելու հնարավորությունը որպես փրկության օղակ արևմուտքը տեսնում է ադրբեջանական գազի մատակարարումներում։ Չնայած, ինչպես տեղեկանում ենք լրահոսից, դա նույնպես լիարժեք փրկություն չէ։ Մանավանդ Բաքուն խոստանում է տարիներ անց ընդամենը կրկնակի անգամ ավելացնել Եվրոպա արտահանվող իր գազի մատակարարումը, այսինքն ներկայիս 10-ի փոխարեն 20 միլիոն խորանարդ մետր, ինչը շատ ու շատ քիչ է եվրոպական կարիքների համար։ Իհարկե, այլ կերպ ինչպես Խնդրի լուծման նպատակով Բաքուն եվրոպական համանքից պահանջում է լրացուցիչ տասնյակ միլիարդների դոլարի ներդրումներ բնական գազի արդյունահանումը եւ մատակարարումը մինչեւ 2027 թվականը խոստացված չափով ավելացնելու համար։ Մի խոսքով չարչիական առևտուր հայտնի կինոնկարի հերոսի ասած առավոտյան փողը երեկոյան աթոռները կամ այլ տարբերակ Ղարաբաղն ինձ մեր բնական գազը քեզ Եվ քանի որ Եվրոպան այս պահին իր արկա բոլոր միջոցները փող, զենք ու զինամթերք Միացյալ Նահանգների հրամայական ուղղորդմամբ որպես խամաչիկ պետությունների հավաքականություն շարունակաբար տրամադրում է Ուկրաինայի միջոցով Ռուսաստանի դեմ, ինչև վերջին ուկրաինացին կարկախոսով մղվող ամերիկյան պատերազմում հաղթելու համար հետեւապես պահանջվող չափով լրացուցիչ գումար չունի ադրբեջանական գազի դիմաց։ Ոստի եւ համաձայնում է երկրորդ տարբերակին, այն է՝ գազի դիմաց Լեռնային Ղարաբաղը հանձնել Ադրբեջանի գիշատչական հոշոտմանը։ Այդպես շատ ավելի էժան է նստում Բաքու Եվրոպա գազամատակարարման քաղաքական տնտեսական գործարքը, որի արդյունքում եւ գառներն են ողջ մնում, եւ գայլը կուշտ։ Հասկացական շուշտ գառները մրսկան եվրոպացիներն են, գայլը ադրբեջանը։ Իհարկե, կարող եք հարցնել, իսկ ուր մնացին քաղաքակրթության, ժողովրդավարության, արևմտյան արժեքները, մարդու հիմնարար իրավունքներ եւ ազատություններ, ազգերի ինքնորոշման իրավունք, մարդկության դեմ հանցագործության, ցեղասպանության կանխարգելում եւ պատժում եւ այլն եւ այլն արժեքներ, որոնցով ողողված են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունն ու տասնյակ տարաբնույթ կոնվենցիաները եւ որոնցով պետք է առաջնորդվեն աշխարհի առանց բացառության բոլոր պետությունները, էական չէ, մեծ թե փոքր, հզոր թե թույլ, զարգացած թե թեր զարգացած, ճանաչված թե տակավին չճանաչված։ Այո, ուր մնացին։ Պատասխանը ոչ մի տեղ էլ չեմ մնացել, կամ այլ կերպ մնացել են նույն գրոտ մրոտ թղթերի վրա։ Ում են պետք այդ թղթերը Ի վերջո դրանք պարզապես հեքիաթներ են, որ սովորաբար մեծահասակ գրողները գրում են երեխաների համար եւ որոնք իրենց ընդհանրության մեջ կոչվում են ոչ այլ կերպ, քան սոսկ մանկական գրականություն։ Իրական կյանքը շատ ավելի դաժան ու հրեշավոր է, շատ ավելի գիշատչական, խապեբայական ու խարդախ կամ մանկության տարիներին մեր կարդացած հեքիաթների հրեշները, գայլերն ու աղվեսները։ Ուժեղի մոտ միշտ թույլն է մեղավոր։ Այս ճշմարտությանը ծանոթացել ենք 19-րդ դարի ռուս անվանի առակագիր Իվան Կրիլովի Գայլնոգարը առակում, որը հրաշալի թարգմանել էր հայ անվանի առակագիր Խնկո Ապերը։ Բայց կա նաև մեկ այլ կենսական ճշմարտություն, ուժն է ծնում իրավունքը, որը տիրում էր մեր հայերիս մտքում ու սրտում, մեր վճռական գործողություններում, Այո, 90-ական թվականներին Արցախայցյան ազգային ազգագրական պայքարի պատերազմական շրջանում։ Այդ ճշմարտության գիտակցմամբ է, որ կարողացան հաղթել մեզնից քանիցս ուժեղ ու զինավար ճշնամուն։ Հաղթեցինք, բայց ավաղ հանիրավի մոռացության մատնեցինք 94-ից հետո։ Մոռացանք ու չարաչար պատժվեցինք 2020-ի աշանային պատերազմում։ Բարեկամներս, Թարմացնել է պետք մեր Արցախյան ասեմ, թե համազգային հիշողությունը, վերականգնել է պետք այս ճշմարտությունը։ Օրվա մեր հրամայականն է դա։ Լավ, անցնենք առաջ։ Իսկ հիմա փորձենք հասկանալ Ռուսաստանին։ Ինչու այդպես վարվեց մեզ հետ։ Նախ թույլ տվեց, գուցե օգնեց, որ պարտվենք 44-օրյա պատերազմում։ Թեկուզ եւ ուներ ազդեցության բոլոր լծակները, որպեսզի չսկսվի պատերազմը, եւ կամ ավելի վաղ, հենց առաջին իսկ օրերից դադարեցնել տալ պատերազմը, այլ ոչ թե սпасեր, որպեսզի թուրք-ադրբեջանական հորդաները եւ միջազգային ահաբեկչության խմբավորումները մուտ գործեին հայոց սրբության սրբոց Շուշի բերթակաղակ նոր միան կանգնեցնել տային ռազմական գործողությունները։ Մենք հայերս չենք ասում, ռուս քաղաքագետներն են ասում Լեռնային Ղարաբաղը չէր կարող տանուլ չտալ այդ պատերազմում, որ իր դեմ մղում էին երեք պետություններ՝ Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը։ Արդյունքում, ասում են նրանք, Ռուսաստանն է պարտվել, իսկ հաղթել են Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ 1796 թվականից ի վեր ավելի քան 220 տարի շեշտում են ռուս քաղաքագետները, Թուրքական զինվորի ոդք չդիպել այդ տարածքներին, իսկ հիմա թուրքական զինվորականներն են մերոնց ռուսների հետ միասին Մերձակա տարածքից իրավիճակի դիտարկում իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղում։ Ընդ որում թուրքերը բայրակտար կոչող անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով, որոնց կերարմամբ 44-օրյա պատերազմում ռմբահարում ոչնչացնում էին հայկական ռազմական տեխնիկան ու հայ զինվորներին, իսկ ռուսները շրջայցեր կատարող ավտոմեքենաներով։ Անշուշտ ասվածի մեջ չափազանցություն կա պատերազմական գործողություններին Ռուսաստանի մասնակցության կապակցությամբ։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ 2020-ի աշնանը ռուսական զորքերը չեն կռվել մեր դեմ, բայց որ Ռուսաստանը մատը մատին չի խփել իսկույն եւ այդ դադարեցնելու համար այդ անհավասար եւ հայերիս համար աղետալի պատերազմը անժխտելի փաստ է։ Իսկ դա ինքնին այլ բան չի նշանակում, քան մեղսակցություն հանցագործությանը։ Իհարկե, անկախ դրանից մենք դարձյալ շնորհակալ ենք Ռուսաստանին, որ թեկուս շատ մեծ ուշացումով, թեկուս Հադրութի, Շուշիի, մեր մի քանի տասնյակ գյուղական բնակավայրերի հանրապետության տարածքի 3/4-ի կորստից հետո, բայց այնուամենայնիվ դա թարեցնել տվեց պատերազմը եւ պատերազմող կողմերին պարտադրեց ստորագրել նոյեմբերի 9-ի հայրիս համար չարաբաստիկ երրակողմ հայտարարությունը։ Հաջորդորն իսկ իր խաղապահ զորախումբը մտցնելով Արցախի մնացյալ տարածք։ Մենք դարձյալ շնորհակալ ենք Ռուսաստանին, որ ռուսաստանյան խաղապահ առաքելությունը, շնայած անցած ավելի քան 2.5 տարում իր թույլ տված անժխտելի թերացումներին, սկսած Արփագյադուկ եւ Խցաբերդ գյուղերից մինչեւ Կարագլուխ ու Սարիբաբ բարձունք, որոնք լրիվությամբ կամ մասամբ հանձնվեցին մեր ճշնամուն, այնուամենայնիվ կարողանում է այս կամ այն չափով պահպանել հարաբերական կամ այլ կերպ փխրուն խաղաղությունը պատերազմից հետո մեզ բաժին մնացած այս 2.5 հազար քառակուսի կիլոմետր տարածքում։ Մենք շնորհակալ ենք ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբին, որ փորձում է շրջափակման այս երկար ու ցիկ ամիսների ընթացքում փոքր իշատե մեղմել օրստորե ահագնացող մարդասիրական ճգնաժամը։ Գրեթե ամենօրյա ռեժիմով Հայաստանից հարյուրավոր տոննաներով սանդամթերք ներկրելով Արցախ, իսկ երբեմն նաև իլռում են կարմիր խաչի ջանքերի, աչակցելով ցաներ հիվանդների տեղափոխմանը Հայաստանի բժշկական հաստատությունները։ Կարելի է եւ այլ թվարկումներ կատարել, բայց բանն այդ չէ։ Բանն այն է, որ ռազմաքաղաքական իրադարձությունների զարգացման համընթաց օրստորե հարաճում վտանգ է սպառնում հարավկովկասյան տարածաշրջանում, կոնկրետ Հայաստանում եւ Արցախում ռուսական ներկայությանը, ինչը հազիվ թե բխում է Ռուսաստանի իսկ ավանդական աշխարհակահական շահերից։ Ի վերջո կարելի է ենթադրել, որ այն տիղմը կամ ճահիճը, որի մեջ Ռուսաստանի ներքաշել է հավաքական արևմուտքը Միացյալ Նահանգների միահեծան առաջնորդությամբ հարկ եղած ռազմաքաղաքական պայմաններ սադրելով, որպեսզի Մոսկվան ստիպված լինի հատուկ նշանակության գործողություն ձեռնարկել իր վաղեմի դաշնակից ու բարեկամ Ուկրաինայի տարածքում, կարող է եւ տարածականորեն ընդլայնվել, ընդգրկելով նաեւ հարավային Կովկասի տարածաշրջանը։ Այո, Վրաստանն առայժմ զգուշաբար չեմ ու չեմ անում Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացելու արևմտյան հարաճուն հորդորներին, բայց մինչև երբ այդպես Թբիլիսում անգամ չգիտեն։ Քանզի հարաճուն է արևմտյան ճնշումը։ Ադրբեջանը, չդադարեցնելով ավանդական սիրախաղերը Կրեմլի հետ, հոգով ու սրտով Նաև զենք ու զինամթերքի մատակարարումներով կամավորական գրոհայինների առաքմամբ վաղուց ի վեր Ուկրաինայի հետ է եւ հարմար պահի է սպասում բացահայտ առճակատման անցնելու համար, ծավալապաշտորեն աչքը տնկած, եթե ոչ ամբողջ Դաղստանի, ապա նրա հարավային հատվածի վրա Դերբենդ քաղաքով հանդերձ։ Հայաստանը, եթե հակառուսական որևէ այլ քայլի էլ չդիմի, ապա երկրից ռուսաստանյան զորական ուժի դուրս մղմամբ գուցե իր երկու հարևաններին ոչ համահավասար, բայց այնուամենայնիվ թեկուս միայն իր այդ պահվածքով մասնակցած կհամարվի Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատի բացմանը։ Կարծում եմ զուրջ են կամ զուտ ժամանցային չեն վերջին շրջանում ամերիկյան եւ բրիտանական բարձրաստիճան զինվորականների հաջողակի դարձած այցերը Երևան եւ հանդիպումները Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Ինչ խոսք, ոչինչ աննպատակ չի արվում, մանավանդ պաշտոնական այցերը։ Իհարկե, մենք չէ որ այս ամենը բացատրենք Մոսկվային։ Մոսկվան ինքը հուսանք հաստատապես գիտակցում հասկանում է այդ վտանգները։ Մայր Հայաստանի, ավելի ճիշտ, Հայաստանի գործող իշխանությունների դիրքորոշումն Արցախի հարցում։ Այն գլխից ասեմ, որ այդ դիրքորոշումը ծայրից ծայր չի բխում թե Հայաստանի, թե Արցախի եւ թե առասարակ համայն հայ ժողովրդի շահերից։ Անկամ Հայաստանի ընտրազանգվածի մեծամասնություն կազմող այն ստվար Ըստի Սմոլորեալ հատվածի շահերից, որի քվեներով 2021-ի հունիսի 20-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում վերարտադրվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանությունը։ Մի կուսակցություն, որի առաջնորդի հրապարակավ ասված ոչ մի խոսք կամ խոստում չի համապատասխանում իրականությանը, պարզապես մռոցան է մտնում ու չի իրականացվում։ Խորհրդարանական ընտրությունների ներկայանալով Արցախի եւ նրա ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի եւ անկախ ինքնիշխանության պաշտպանության կարգախոսով այդ կուսակցությունն արդեն Արցախը ցաներ բեր է համարում Հայաստանի շալակին, ինչպես որ 90-ականների երկրորդ կեսին համարում էր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այսինքն Արցախ կոչող այդ բերից թոթափվելու անհրաժեշտություն են տեսնում։ Ավելին, նույն այդ կուսակցության առաջնորդը հերթական անգամ վարշապետ կարգված Նիկոլ Փաշինյանը ներկայումս ամենուրեք դրսերում թե Հայաստանում բացեի բաց հայտարարում է, թե պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Լեռնային Ղարաբաղի ներառմամբ հանդերձ եւ կամ ինչպես վերջերս հայտարարել է նրա կուսակից արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, Արցախի ժողովուրդը Հայաստանի մանդատ չտվել պաշտպանելու իր իրավունքները։ Դա խոստովանենք լեկտիության աստիճանից դուրս է արդեն, որ հավասարոզոր է ազգային դավաճանության։ Այո, հենց այս դավաճանության, շեշտում եմ, Բավական նախապատրաստված ու համակարգված դավաճանության հետևանքով է, որ մենք պարտվել ենք 44-օրյա պատերազմում։ Ավելի ճիշտ, պարտվել ենք ոչ թե մենք արցախցիներս եւ մեզ հետ միասին ողջ հայ ժողովուրդը, այլ առաջին հերթին Հայաստանի գործող իշխանությունները։ Այդ պիսով իսկ աղետյալ վիճակի հասցելով մեզ բոլորիս ամբողջ հայ ազգին։ Եվ հիմա, երբ ամենօրյա լրահոսում հանդիպում են պաշտոնական Երևանի թոնթորանքներին ուղված միջազգային հանրությանը, թե Ադրբեջանի մեղքով մարդասիրական աղետ է սպառնում Լեռնային Ղարաբաղի հայերին, ակամա հանգում եմ այն մտքին, որ այդ թոնթորացող Շագերտների մեջ ասած քաղաքական առաջնորդներն արդեն հատել են լկտիության սահմանները եւ մուտ գործել լապրիշության ծիրի մեջ։ Ինչպես շասեմ, ով բան բզկես հայ ժողովուրդ կոնտրած ղեկավարությամբ։ Այն ղեկավարությամբ, որ գործում մասնակից է ներկայումս Արցախի ժողովրդին սպառածող մարդասիրական ճգնաժամի։ Այո, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի առաջնորդներին իր իրական տերերին ու պատվիրատուներին համահավասար։ Բայց այնուամենայնիվ կա մի լույսի շող, որ անձամբ ինձ հուսավառում է։ Դա ճշնամական պաշարման սեղմ օղակի մեջ հայտնված Արցախի ժողովրդի դեմադրողականության ուժն է։ Անսպառ, կամային, լուսավոր, վաղվա օրվա նկատմամբ հավատով ու վստահությամբ պայքարի ոգով լեցուն։ Արցախը աստվածային սուրբ հող է։ Ինձ ասում են շատ ու շատ արցախցիներ, մեզ պարտվել չկա։ Ի վերջո չարը կխափանվի ու բարին կհաղթի։ Հաղթանակը մեր է կլինի։ Ոստի համոզված եմ, սա մանկական հեքիաթ չէ, որ սովորաբար ավարտում է չարի նկատմամբ բարու հաղթանակով։ Սա արցախյան իրականություն է։ Զուրջ է Արցախցի լուսահոգի գրող Միքայել Հարությունյանը մոտ 60 տարի առաջ 1964 թվականին գրված իր Զվարթ երկ բանաստեղծության մեջ ամենայն վստահությամբ հաստատել Աստվածն էլ է Ղարաբաղցի։ Այնպես որ ինձ այլ բան չի մնում անելու, սիրելի բարեկամներ, քան ձեզ հետ միասին ասել. Ամեն։